na miongoni mwa aya hizi za saum ibada ya saum Allah subhanahu wa ta'ala akataja ibada nyingine katikati ya hizi ibada za, ya saum katika aya hizi zinaoeleza ibada ya saum ya Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala akataja aya nyingine inaoeleza ibada nyingine nao ibada ya dua Allah subhanahu wa ta'ala katika miongoni mwa aya hizi akataja na ibada nyingine wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza wakikuuliza waja wangu juu yangu mimi fa inni qaribun basi Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu ujibu da'wata ad-da'i humjibu yule anayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala idha da'an anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala basi akaweka sharti falyastajibu li basi na wao ikiwa ataka Allah subhanahu wa ta'ala akuitikie dua yako falyastajibu li tumsikize Allah subhanahu wa ta'ala ataka nini kwetu sisi mamrisho yake na makatazo yake waliu'minu bi la'allahum yarshudun na wapate kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ili tupate kuongoka katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha ibada ya som na ibada ya dua Allah subhanahu wa ta'ala ataka tumwamini yeye na tumsikize yeye ili tupate kuongoka na hapo hapo ikiwa dua zetu zataka zijibiwe basi ni lazima pia tumsikize Allah subhanahu wa ta'ala lakini leo kijiungu kipya katika dunia hubal na lata na uzza wa leo Amerika analazimisha waislamu wafuate dini mpya dini, dini inayoitwa capitalism dini ya manufaa na maslahi dini ya mtu kuwa huru asijifunge na halali na haramu ya Allah subhanahu wa ta'ala analazimisha watu leo duniani wasimsikize Allah subhana wa ta'ala na kumfuata Allah subhana wa ta'ala leo mfano siku nne hizi zilizopita waislamu wamefunga wako katika ibada ya som katika nchi ya Syria lakini na ibada hii walionayo ndani yake wamiminiwa mabomu karibu siku tano siku nne mfululizo bila bila kusimama maelfu wamekimbia wengine wamekufa mamia wamekufa mbali na miaka mitano iliyopita misaba iliyopita haya ni madhara yamepata waislamu ukiangalia Yemen waislamu wako kambi mbili ni waislamu kwa waislamu wamefitinishwa wao kwa wao wapigana wengine wapigana kwa niaba ya Mwamerika na wengine wapigana kwa niaba ya Mwingereza ukiangalia Libya waislamu wenyewe kwa wenyewe wapigana wamefitinishwa wakagawanyishwa kambi mbili wengine wapigana kwa ajili ya Mwamerika na wengine wapigana kwa ajili ya Mwingereza na Mwamerika na Mwingereza wamekuja na dini hii mpya ya capitalism dini ya maslahi manufaa na dini ya kuwa mtu awe huru asijifunge na halali na haramu ya Allah subhanahu wa ta'ala itikadi yake ya kutenganisha dini na maisha na tukijiangalia sisi hapa katika nchi yetu kila miaka ya kisonga dini hii mpya ya capitalism na itikadi yake ya kutenganisha dini na maisha imezidisha kufanya maisha kuwa magumu na hakuna tamaa kwamba mwaka unaokuja ama miezi kadhaa inayokuja kwamba maisha yatakuwa sahali haya ni madhara yamegusa mamilioni ya watu katika maisha yao na haya madhara ni natija ya dini mbovu ya capitalism na itikadi ya kutenganisha dini na maisha dini iliyoletwa na wa magharibi hususan muamerika anayebeba bendera ya dini hii mpya inaolazimishwa leo kwa watu wote kuifuata duniani sizungumzii dini ya Ukristo ama Uyahudi ama Ubaniani ama Ukalasinga hapa nazungumzia dini ya capitalism dini ya capitalism iliyo na athari kwa maisha ya watu wote Ukristo Uyahudi Ubaniani ina athari kwa wafuasi wa ile dini peke yake lakini dini hii ya capitalism ina athari maathari yake inagusa maisha ya watu wote dunia nzima haya kihakika ni madhara yametugusa katika maisha yetu alhamdulillah waislamu wana suluhisho kuhusu madhara kama haya ama wasiokuwa waislamu hawana suluhisho kwa sababu wao wategemea itikadi ya kutenganisha dini na maisha ukisema dini iwe kando na maisha ni kwamba umetenganisha maisha yako na muumba wako katika dunia hii humtambui tena muumba wako lakini alhamdulillah uislamu moja katika mahusiano baina wewe na Mola wako ni dua na dua Uislamu umetufundisha kwamba yaweza kuondosha madhara Hakuna anaweza kuondosha madhara isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndo anayenufaisha na yeye ndiye anayedhuru. Na katika aya zilizosoma katika al Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha sawa ibada ya saum na ibada ya kumuomba yeye subhanahu wa ta'ala dua na madhara ya leo yanayotugusa katika maisha yetu sote hususan waislamu nchi yoyote itakayokuwa ni dini mpya ya kapitalism na hakuna anayeweza kutuondoshea madhara haya isipokuwa tuelekee kwa Allah subhana wa ta'ala kwa kumuomba lakini dua ina masharti yake pia mwanzo ni tufate sababu na njia sheria ya Kiislamu inalazimisha kuhusu dua na pia tujifungamanishe na halali na haramu ya Allah subhanahu wa ta'ala nikipiga mfano mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya vita vya Badr alijengewa hema akakesha usiku mzima yuamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe ushindi dhidi ya makafiri wa kikureish katika vita vya Badr mtume saw sallam akaandaa jeshi akaandaa na silaha akalipanga jeshi lake kwa safu na akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ashinde lao kama mtume sallallahu alaihi wasallam angekaa iwaomba dua peke yake usiku mzima lakini hakuchukua sababu na njia ya, kuwa, ya kufanikisha dua kuandaa jeshi kuunganisha safu zao kuweka silaha tayari ile dua isingefanya kazi lakini aliomba dua na hapo hapo akachukua njia na sababu ya kuifanya dua pia ifanikishwe ifanikishwe na Allah subhanahu wa ta'ala akaandaa jeshi akaliunda akaliweka safu na akalilipa akaipa silaha kisha akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe ushindi dhidi ya makureshi akakesha usiku mzima yuamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akampa ushindi basi vile vile leo sisi waislamu ikiwa tunataka kuona natija ya dua katika maisha yetu leo ya duniani na kwa kawaida dua natija yake yahisika na yaonekana katika maisha yetu ya dunia na Allah subhanahu wa ta'ala aifanya results za dua zionekane katika maisha yetu madhara yaliyotugusa leo katika maisha yetu jumla ni dini mpya ya capitalism dini ya manufaa dini ya maslahi dini ya kumwacha mtu awe huru asijifunge na halali na haramu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo itikadi yake ni kutenganisha dini na maisha hakuna aliyesalimika na madhara haya madamu kapitalism hii ya tawala madhara yake yatugusa sote lakini tukisema kwamba tutaomba dua peke yake ili Allah subhana wa ta'ala aondoshe madhara haya haiwezekani kuondoshwa isipokuwa ni tusimamishe Uislamu tuchukue sababu aliyoifuata mtume wa sallam njia aliyoifuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusimamisha serikali ya Kiislamu khilafa na kuondosha madhara yaliyosababishwa na ukafiri tukichukua njia aliyofuata mtume wa sallam ili kusimamisha serikali ya Kiislamu na hapo hapo twenda mbio kufanya dawa na kumwomba Allah subhana wa ta'ala asimamishe Uislamu katika maisha yetu na hapo hapo twafungamanisha na dua kumuomba Allah subhana wa ta'ala basi Allah subhana wa ta'ala ataleta natija yake na itaonekana katika ardhi hii na itahisika na itaonekana natija yake kipractical ki, ki kabisa Mtume wa sallam katika hadithi iliyoko katika Musa Musnad Imam Ahmad bin Hanbal an Abi al-Mutawakkil an Abi Sa'id anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث نتوما سلام كتك حديث هي يسيما حكونا مسلم يويوت أنا يموون الله سبحانه وتعالى نكتك دعاه وهينا ذنب يويوت ولا هينا كتك كتك زاز إسفقوا الله سبحانه وتعالى atampa huyo mja anayemuomba katika haya mambo matatu imma antuajjala lahu da'watahu imma Mwenyezi Mungu akuoneshe dua yako akuitikie hapa hapa duniani uione results zake natija yake wazi wazi kwa macho haswa na ukaihisi na ukaigusa illa atahu Allah biha ihda thalathin imma an tuajjala lahu da'watahu wa imma an yadakhira laha la ayadakhiraha lahu fil akhirah au Mwenyezi Mungu amwekee dua hii dua hii kwa kumpa thawabu kesho akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha au Mwenyezi Mungu amwepushie ovu ambalo huenda likampata katika hapa duniani na aone aswa kwamba Mwenyezi Mungu amemwepushia madhara ama maovu katika dunia hii Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an amman yujibu almustarra idha da'ahu wa yakshifu as-su ni nani Allah subhanahu wa ta'ala auliza nani anayemjibu aliyedhurika na madhara eh idha da'ahu wakati anapomuomba wayakshifu su na kisha hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akamuondoshea ile ovu hakuna anayeweza kuondosha madhara isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala madhara yapatikana hapa duniani peke yake hayapatikani kesho akhera akhera kinachopatikana ni adhabu ama starehe ni malipo imma pepo ama moto imma adhabu ama starehe ndio yanayopatikana kesho akhera kinachopatikana hapa ni madhara na tukimuomba Allah subhana ta'ala peke yake ndiye aliye na uwezo wa kuondosha madhara lakini mpaka tuende mbio tufanya dawa ya kusimamisha Uislamu na madhara haya ndiyo yatakapoondoka na hapo hapo tuunganishe na dua kama alivyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio tutaona natija ya dua zetu katika maisha yetu ya dunia اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب الابصار صرف قلوبنا ابصارنا على طاعتك اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين